روز داشتن روز دهم محرم یا روز آشورا در نزد ما حدیثی هست که آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمودند که بیا که قال فی صوم عاشورا احتسب علی الله راوی میگه که من نبی نبی کی فرمودند که در مورد روز عاشورا من میگه امیدوار از رب تعالی که گناه یک سال گذشته رو معاف بفرماید کسانی که روز دهم محرم یا روز آشورا روزه بگیرن گناه یک سال گذشته معاف میشن اینم بسیار بزرگ حالا خود روز آشورا روزش به خاطر چی هست ای به خاطر شهادت سیدنا حسین رضی الله عنه هست یا به خاطر چیز دیگه هست روز آشورا روز داشتن وقتی آن حضرت به مدینه منور آمدن دیدند که یهود روز آشورا را روزه می گرفتن روز دهم محرم را فرمودن شما چه روزه گرین ها چون که روز دهم محرم یا یعنی روز آشورا روزی است که الله جل شانه موسی رو از دست فرعون نجات داد از روز نیل اون طرف عبورش داد ما روزه گیریم شکران آن حضرت نه نحن حق به موسی ما به موسی و حقدارترین موسی چرا ما توحید و هم توحید بودن اینها که یهودی که آل ما حقدارتر و نزدیکتری به موسی پس فرمود شما روزه بگیری و خالف الیهود و مخالف یهود بکنید یک روز اضافه کنید اونا یک روز روزه میگیرن شما دو روز روزه بگیرید یا روز قبلش یا روز بعدش پس روزه روز عاشورا دو روز هست یہ بخاطر مخالفت یهوده و یہ بخاطر ثواب و اجری که نظر فرمودند که یک سال گناه معاف میشن در روز آشورہ اتفاقات بزرگ دی. اتفاقات بزرگ افتاده نجاہ حضرت کو بوده و ہم شاید حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنه که دلوتر میرسیم به شهایتش که کل و مفصلان بیان میکنیم و بهترین است روز آشورا روزه بگیریم اما بعضی نظری درست میکنند و آشی میفرستند و آشی میخورند اینها ما میگیم که باید روزی میشن چون امام حسین در مید اگر به خاطر امام حسین ها امام حسین در روز باید تشنه از دنیا رفت از ما تشنه باشه یک روزی به خاطر امام حسین و برحال در فقه آنها جایز و دارای اجر و پاداش میبینن ما میگم روزی میشیم خاطر حضرت نبی کریم ارشاد فرمودند خاطر اجر پاداشی داره و همچنین تشابوی هست که به اونها خاطر تشابه البته ما روزه نمیشیم و بر روزه نمیشیم و کسی نیتی هم باش درست نیست فقط روز داشتن ما به خاطر اجر بزرگی هست که آن حضرت فرموده یک سال گناه معاف میشیم اما این, این هم بگم حالا بعضی از ما کاری میکنن چون که برادران تعزی دارند و مراسم عزاداری میزنن و از ما میره پیکنیک خوشی میکنن این هم درست نیست این هم درست نیست نه به اون شعوری نه به این بینمکی هر درست نیست ما نمیگن که الله چون اونا دارن میزن بری پیکنیک بریم و تفریح کنی خوشی و هر دل میخواه انجام بدیم یه کار درستی نیست چون که روزی هست که نبی مکرم آن حضرت شهید شدن و آن حضرت حسین رو به اندازه دوست داشت که می بوسید می بوسید و می فرمودند که کسی که به حضرت امام حسین محبت کنه خدا تو دوست بدار تو حدیث صحیح بخاری خدا یا کسی که حسین را دوست داره خدا تو دوست بدار پس اون روز هم نباید با اظهار خوشی بکنیم ما بنا سالگردی نداریم مراسم تعزیه و ازاداری ما نداریم نه برای اولی شخص ما میگیریم او بک عمر عثمان میگیریم نه برای علی و فاطمه و عایشه میگیریم نه نه برای پدران ما میگیریم به کسی نمیگیریم اما اظهار خوشی کردم چون امروز شهید شده ما خوشی میکنی این کار نامناسب و درست هست این کار هم درست نیست انجام ندیم فکری روز بعدش برو روز قبلش برو با حتی روز دو محرم بریم به تو تعطیله تاسوعا هم هم روز نهم و نه روز دهم این کارها کارهای درستی نیستن به هر حال روزه نگرفتی عجیب تو رفت سال روزه بگیری انشالله چون از بسیار بزرگ نبی کریم داشتے در خیلی جاها مسلمان ها روزه دوشنبه پنجشنبه روزه میشن هر هفته داخل مدینه هر هفته روز دوشنبه پنجشنبه روزه هر هفته داخل مسجد سفران داختی میشه برای افطار متاسفر ما اصلا روزه نمیشیم روزه حساس داریم آشورا هست روز عرفه هست و دهم زل... کل ایام زلحجه در روز اولش هست لغ ماه سروز هست ایام بیز هست روزه میشیم روز آمار به آسمان ها برده میشن شنبه پنجشنبه روزه میشیم لاغل این هست اما یه حدیث بعدی یه حدیث میاد کسی که در روز آشورا کس در روز آشورا روی خانوادش آزوگر فراوان میکنه هر چی بخواد اونها میده رو سفرش رو سفر رنگی میکنه یه حدیث آمده الله جل طول سال سفرش با برکت رنگین نگه میدارد های در روز عاشورا خوب فراوان در خانه رنگ میریزن و سفر رنگی است در طول سال الله سفر رنگین نگه میداره این حدیث ضعیف هست این حدیث ضعیف است اما برای عمل کردن حدیث ضعیف هم جائز است طبق اصول محدثین در باب فضائل در باب فضائل و عمل کردن به حدیث ضعیف هم جائز هست پس لاغل درست کنید بخورید خود تو روزه بگی بر بچه کوشش تا می توانید بیارید